Thank you. աշխատում եմ վանքի միջնակարգ դպրոցում որպես լաբորատորիայի վարիչ, ունենք քիմիա եւ կենսաբանության, ֆիզիկա լաբորատորիա, գտնվում է մաքուր վիճակում։ Ուսուցիչները իրենց լաբորատոր աշխատանքները կատարում են ըստ իրենց առարկայական լաբորատոր աշխատանքների հիմա վրա։ Ունենք դասեր, որ նյութերը կամ հինեն կամ չկան, բայց մեծամասամբ օգտվում են լաբորատորիայից, որը որ չի լինում, պանջարկ ենք ներկայացրած, որ เป զի ստանանք մեր նյութերը սարքավորումները, որը որ դասերին չկա, չեն կարողանում կատարել։ Գորանան, խնդրում եմ պատմեք գյուղի մասին։ Սա Արցախյան այն գյուղերից է, որի մասին կարելի է պատմել ու անվերջ պատմել պատմական գյուղ է, տարերի խորքից եկած գյուղ է, մեծ պատմություն ունի։ Միջև հիմա ոչ մի ճշնամի չի կարողացել նվաճել, նույնիսկ Արցախյան շարժման ժամանակ մեր անտառներից հակառակորդի հետ շփրտվեց ազգաբնակությունը Արցախյան պատերազմի ժամանակ չեն տարահանվել, մնացել են գյուղում։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ առանձին գումարտակով մասնակցել են Արցախյան պատերազմին Վարուժան, գիտեք ո՞ւ մասին ուզում եմ պատմել։ հա, Պատմեք խնդրեմ։ Լեոն Հայրապետյանի։ Ինչպես է այսօր ապրում նրա հիշատակը գողը։ Շատ լավ։ Բոլորս էլ հիշում ենք Լեոն Հայրապետյանին եւ ափսոս ինքը հիմա մեր հետ չի, եթե մեր հետները ոչ թե մենակ մեր գյուղի, այլ Արցախի աշխարհի համար ավելի հեշտ կներ, ավելի լավ կներ։ Այսինքն ավելի մեծ ծրագրեր կներկայացնվեր։ Ես չեմ հիշում Լևոն Հարապետյանից հետո Արցախյան այնպիսի միջոցառումներ, ինչ որ ինքն էր կազմակերպել։ Սկսած հարսանիքից, իրանից հետո այդպիսի մեծ միջոցառումներ չի կատարվում Արցախում։ Կան շատ հարուստ արցախցիներ, որոնք ապրում են դրսում, բայց Լևոն Հարապետյանն նման ոչ մեկ ներդրում չի կատարել Արցախ աշխարհում։ Ոչ միայն մեր գյուղը, մեր գյուղը ապրում էր Լևոն Հայրապետյանով։ Հիմա ինքը չկա, գյուղի այնպեսի տարածքում է, որ հողերը մեր գյուղից հեռու են, նվարել է հողերը։ Եվ գյուղացին չի կարողանում զբաղվել հողագործությամբ, հա, եւ դժվար է մեր գյուղը արդյունաբերական գյուղ է։ Հիմա որ ինքը չկա, իր աշխատանքները կանում են ժամանակի ընթացքում, բարձրավոր ազգաբնակությունը կտեղահանվեն, կգնան դրսում աշխատելու Կարպիլյան քարոզիա պատերազմի ժամանակ։ Մոտորապես 200 հոգի դիրքապահ տվել մեր գյուղը։ Պատկերացրեք, մի 3 տարի հետո պատերազմ լինի, այդքան մարդ չի լինելու, որ գնան մասնակցեն։ Ի շնորհիվ Լևոն Հայրապետյանին, որ երիտասարդները մնացել էին գյուղում։ Պարոն Բաղրամյան, քանի բնակիչ ունի վանքը։ 1500 ծնուոտ։ Այսինքն Մարտակերտի շրջանի ամենա մեծ գյուղն է, ամենամեծ գյուղն, ամենահարուստ գյուղն է, այո, Մարտակերտի տեսքը ամենայն դեպս ամեն ինչ տեղն է։ Իշնորհիվ ձեր հայրենակցի հա։ Լևոն Գուրգենիչը։ հա, Սա Եզարի գյուղ է Մարտակերտի շրջանի։ Խնդրում եմ մի քանի խոսք ասեք գյուղի մասին։ Ինչպե՞ս եք։ Ինչպե՞ս եք ապրում։ Գյուղը ընդհանրապես զբաղվում անասնապահությամբ, գյուղատնտեսությամբ, մեղրաբուծությամբ։ Լևոն Հարապետյանի գործարանը աշխատում եմ 70 հոգի։ Ինչ գործարան է։ Հայտամշակման կոմբինատում հիմա աշխատում է 70 հոգի։ Գյուղում կամ մանկապարտեզ Արվեստի դպրոց Արցախ փոստի բաժանում Ահա Արցախ փոստի բաժանում Ղարաբաղ դելեկոմ Հիվանդանոց Ինչ են հա, պատրաստում գործարանում Փայտը մշակում Երկու հյուրանոց կա Հյուրեր լինում են ժամանակին Հա երկինգարինե մշակութային ինչ կյանքով եք ապրում։ Մշակույթը իմ սիրելի զբաղմունքն է, ես մանկուց սիրազրել եմ մասնագիտությանը, աշխատում եմ մեծ սիրով, բայց հիմնականում ակումբի շենք չկա։ Ինչու՞։ Եղել է հին, պլանեն հետաձգվել է, ինքը մահացավ, տենց գործը մնաց կիսատ։ Բայց հիմնականում աշխատանքները կատարում են դպրոցի դահլիճը։ Իսկ ինչ է կատարում օրինակ, ինչ միջոցառումներ։ Տոնական միջոցառումները անց են կացնում ժամանակի, անց են կացնում հոբերյանական, նոր անց են կացրել Թումանյանի 150-ամյակը։ Նշեցիք, որ կիսատ մնաց մշակույթի տանկառույցը, այդպես էլ կիսատ կմնա, թե ընթացքի մեջ է։ դե, Ամեն անգամ դիմում ենք շրջվարչակազմին, ասում ես բյուջեի փոփոխության ընթացքում հաշվի կառնենք եւ միջոցներ կձեռնարկենք ակումբը կառուցելու համար։ Սպասում ենք մեծ իրազեկը։